але опам'ятався. Де твої коси, Леонідо? Який злочинець утяв тобі їх? спитав хрипло. Де? Ось вони. Те одне, що ти справді любив мені, і тому я їх сама відтяла. Лютим звіром скочив до неї. Не бий, мами, бо я тебе битиму, закричав нагло тонкий дитячий голосок. Впала рука Володимира. З кута на середину кімнати вибіг русявий хлопчик з темним лицем та розпаленими від гніву оченятами. В руці держав дерев'яний меч, який зробив йому дядько Снорре. Ізяславе, ти відкиля тут узявся? гримнув Володимир збентежено. Не забудь, Володимире, що твій син може стати моїм месником. Тому раджу тобі убий нас обох. Тобі, рідних, убивати не першина. В її голосі звучала злоба. Вона зірвала з голови золоте чільце, золотисті кучерики, розсипалися довкола її чудового личка. Занімівши, глядів на неї Володимир, наче відкрив у неї нову привабу, не дочув навіть останньої образи. Простягнув руки до хлопчика, якби бажав його обняти, а в кінці вхопив себе руками за голову і відвернувся. Прощай, невдовзі почуєш про мене, сказав тихим, зламаним голосом і вийшов. Рогніда кинулися до хлопчика, як левиця, коли рятує своє молоде з рук мисливця і розплакалися. Минуле і майбутнє. По другій стороні дворища Рогніди простягався густий запущений сад. Рогніда не дбала про нього, бо думала тільки про кров та колишню кривду. Сад спадав стрімко до Дніпра. На камені узбіччя сиділа струнка чорнявка у довгій мережаній мірці та червоній опинці з багатим бурштиновим намистом на шиї. Біля неї спирався на спис високий, дебелий двадцятикількалітній молодець у кольчузі з широким варязьким мечем при боці та круглим щитом на плечах. З лівого його рамена звисав довгий темно-сірий плащ з багряною лямівкою, яка була відзнакою княжих риднів. Не судилися нам, Мирославо, довго бути разом, говорив до дівчини. Бог не ласкав на нас та на нашу любов. Князь знову якісь задуми носить. Просто від княгині поїхав на Берестово, бо там ждуть його Добриня, батько, тисяцькі путята та боярин Всеволод Мощанин. А ти як знаєш? запитала з досадою дівчина. Я чув, як Свен давав накази гридням і розсилав комонників, кого вижорот, кого остров та налибить. Велико щось велике коїться. Князь не любить радитися інших. Ісусе Христе, мовчи дурний, накликав ти своїми святцями лихо на нашу голову доки я цвіти та голуби приносила ладі, доки кликала купала в літні вечори, доки давала гривни волхвам Перуна, доти все було добре. Лешичі і козняки жили, наче одна рідня, а тепер нібито див гепнув собою об землю та між обома родами вирвав у землі яму. Гей, добре казала стара скоруха, що наврочили нас мідяні хрести та прокляті чорнористі. Вони раз у раз вешталися по вашій хаті та бачили, може, наші любощі. Мирослава заплакала. Молодий Олешич пригризав уста. Не кажи цього, Мирослава. Святі ні духовні не наврочили нас. Але коли твоя скоруха не знає доброго заклину, то нехай мовчить, бо бігме всю шкіру на її спині попалю на ремінці. Яке діло чинцям до наших любощів? Для них ще й краще, як дівчина з поганського роду вийде за християнина. Те ж саме казала і я, але батько гримнув на мене. Та й не воловодця з тим безумним хрестиком, бо він тобі не пара. Дочка Козняка варта героя борця, а не кислого похнюпу, що блеї ромейські гімни. Що ж я мала йому відповісти? Скажи, бо на Перуна, і я гадатиму, що ти тільки кислий похнюпа. Молодця, наче б хто посипав приском. Пусте все, що базікають інші, але ти, Мирослава, знаєш, який я. Мені йде тільки про твою гадку, твоє серце, гріх вірити тобі в якісь плітки. У цьому той й біда, що я ніяких пліток не знаю, повторила дівчина. Якби я їх знала, то, певне, вибила б їх з голови батькові. А так батько ворогує на Олешучі, отже мусить мати до цього причину. Найди її, ті плітки, то все виясниться. Будь хоч раз мужем, якими були батьки, не розкисаю своїй новій безкровній вірі. Мирославо, я йду в бій, чи ж у тебе нема словечка для мене? Дівчина зблідла захитались. Роман підтримав її, зціловував сльози з її чорних вій. Іди, Романе, але вертайся швидко, лебеділа крізь сльози. Ти ж знаєш, що моїм Богом ти, а моя віра, любов. Навіщо ж тобі ще іншим богів? Ах, пусти, мене кличуть. Вирвалася від нього і побігла в терм. Роман залишився в сумнівах. Звідкіля взялося ворогування козняка до Олешичів. Відколи його син Доброгост згинув у війні з печенігами, відтоді старий козняк приймав його як сина і радів, що його надбане піде в добрі руки. Від чого ж така зміна? Перехрестився, плюнув коневі через голову, прошептав заклин від злої зустрічі і чвалом погнав на Берестово, де був княжий терм. По дорозі минав торговицю. Площа роїлася від купців, покупців княжих тивнів, варязьких гриднів та старців, які серед найбагатіших людей надіялися найбільшої милостині. Купці у довгих барвисках з ковтками та ланцюгами ладили довгі чорні бороди і вистоювали гуртками біля в'їзду в княже дворище. Варязькі ратники були у повній зброї з вовчими шкурами на плечі, з списами, топорами та луками.